tutayatumbereje neza ukayagorora nimba aho twavuze byabaye ari huri kugira ngo kumbure ibintu bibe umunoni icyo tubasaba ni gutuza iyo ushikiriza cyawe maze ugatanga icyiyumviro kirashe cyumvikana mu mwanya muto kugira ngo akaryo kaboneke kuri benshi bashoboka hanyuma kandi ugakuramwo imvugo zikomeretsa canke ibitutsi reka rero tubibutsa amwe mu makuru eh, makuru makuru yaranze ino ndwi kugira ngo kumbure ego mu makuru makuru makuru yaranze ino ndwi tuyahera ku bijyanye n'iyibukwa ry'umuhisi ry'uwahoze arongoye Burundi petero nkuru nziza mu burundi haracyariho agahaze bivanye n'uko abarundi bataratahura neza icyo ari cyo demokarasi byashyikirijwe n'umukuru w'igihugu everiste ndayishimiye kuri uyu wa gatatu igitega mu birori byo kwibuka imyaka ibiri heze uwahoze ari umukuru w'igihugu Peter nkuru nziza yitabye imana hamwe n'umunsi wahariwe gukunda igihugu gifise amaboko arenga mirongo itatu kandi bakabana neza nako amoka eh, gifise ni mu gihe akabona rero domishe ndayizeye akabona ko bitumvikana ukuntu bigora ah, ko abarundi babana neza mu gisata c'uburimyi ibiro bishika amajana abiri vy'ikawa itonoye n'idatonoye nibyo byafashwe mu mihana yo ku mitumba wa murore mu karere mu karere ya muri na rukere yo muri komine kabarore intara ya kayanza mu isakwa ryakozwe n'igipolisi ikorera muri iyo komine muri iyi minsi ibiri uwa kane n'uwa gatanu mu ntwaro muri komine kabarore bavuga ko barajwe ishinga n'iyo ngendo y'abanyagihugu bamwe bamwe bashaka kubandanya urudandazwa rw'ikawa rutemewe n'amategeko kandi badasiba guhimirizwa kubireka saguye bekimase musitanteri w'iyo komine asaba abanyagihugu kuja baradoma urutoke kuri uwo wese adakurikiza amategeko hagati aho umuremyi w'ikawa uko eh, uko ashoye ngo yibwa n'itonorero ibiro biri hagati ya bine na bitanu byashyikirijwe n'uburongoye urunani rw'amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa mu burundi eh, senake mu kiganiro ku bamenyeshamakuru hari ku munsi wa kabiri w'inondwe jean Pierre ntabumenyereye agasigura ko biva ku giharuro abarongo abarongoye amatonorero bafatira ko kugira baronke ikiro c'ikawa itonoye ivyo rero ngo bituma haba ikawa iva mu matonorero ikaja gushorwa mu buryo bwa magendu kubera ko abanyagihugu urumva baba batinya kwibwa ntawumenyereye rero agasaba leta gucungera kugira barimye bikawa bareke kuguma bibwa tutandukire mu gisata cy'indero abanyeshuri bo mu mashuri shingiro yo muri komine rugombo intara ya kibitoke basanzwe bagaburirwa ku mashuri ngo baronkejwe ibiharage bitagira inkozo mu kwezi kwa gatanu guheze bamwe mu bavyeyi barereye muri ayo mashuri basabwa kurungikana abana babo inkozo z'ivyo biharage mu gihe bavuga ko ataho bazikura kubera umwimbu uwagenze nabi ibyemezwa n'ujejwe indero muri komine rugombo agasaba ishyirahamwe pamu ribaronsa ibyo bifungugwa kurungika ibifungugwa bikwiye nk'uko byahora ni amakuru rero ubona yuko yaranze inondwi turi mu kiganiro gira ni kuri radiyo isanganiro nkumenyeshe ko amashure afungurira abana ngo ataronkejwe ibifungurwa bikwiye kubera ko abadandaza bari bemeye gutanga ibigori batashize mu ngira amasezerano byashyikirijwe na ribuwari bigira imana ni mukuru w'umugambi ujejwe gufungurira abana ku mashuri mu bushekiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ni nyuma y'aho byibonekereje ko hamwe ku mashuri abanyeshuri bafunguriwe ibiharage byonyine haribonekeza ikibazo cy'ibura ry'amazi muri karitsiye ya gisiyo ya zone kanyosha komine muha mu mpanuka bw'igisagara cya bujumbura nk'uko byemezwa n'abahaba hamwe n'abari mu ntwaro ngo haraheze iminsi ibiri cyangwa irenga atamazi bafise cyangwa ngo akaza mu masaha yo mu ijoro cyane aho bishika ntibamenye n'uko yaje abanyagihugu basaba ababijejwe kubaronsa amazi Vianney Mungu umwe mu bahanuzi bo ku avuga ko hategekanijwe inama hari hategekanijwe inama kwa munani ukwezi kugira higwe ico kibazo Ico kibazo c'amazi rero Claude nikivugwaho mu kanyosha gusa ngo ameze arenga atanu araheze atamaza hari muri zone gatumba iri muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura kuri icyo kibazo nyine cy'ubukene bw'amazi ubukene bw'amazi bumaze amezi atanu mu muri zone gatumba iri muri komine mutimbuzi ngo burazwi mu ishyirahamwe regidezo urongoye uwurirongoye avuga ko hari ibikorwa biriko birarangurwa kugira icyo kibazo gitora inyishu dr engineer jean albert manigomba yemeza ko yemeza ko kandi ubwo bukene bwatewe n'inyuzure yateye muri ako karere igatwara ibikoresho by'iryo shyirahamwe ayandi mu mashyirahamwe makuru nako twabagushikirije muri ino ndwi akomeye mukunzi wa radiyo isanganiro ni imanuka ry'ibiciro by'imfungugwa zimwe zimwe zankenerwa Ah, imanukiro ry'ibyo biciro ryibonekeje mu ntara zitandukanye cyane cyane mu kayanza na hano i bujumbura aho rero abaguzi bashima na canke abasumyi bashima ikoroka ry'ibyo biciro mu kayanza ni bujumbura bakibaza ko kuba byarakorotse bifitanye igisano no kuba biri ko birera ati iyera ry'ibiharage iyera ry'ibiraya umuceri n'ibindi byo bari biri ko biradufasha kuva mu kangaratete kumbure turonka imfungurwa ku biciro twari tumenyereye nubwo bitarashika nyene ku biciro byahora ko aho hambere ni ukuvuga ubu uye abanyagihugu bakavuga bati naho byogabanuka ijana amajana abiri ati kajyayo naho biruko hari ibyagabanutse igiciro eka hari ibyaduze igiciro ni nka bimwe bimwe nk'inyama y'ibiciro by'ibitungwa bimwe bimwe nk'inkwavu inkoko byaraduze ku isoko nkuru ya kayanza ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu na cumi kuvaho haduka indwara yateye ibindi bitungwa nk'inka n'impene yiswe inyungu yo mu kiyaya cya rifuti baba abaguzi cyo kimwe n'abadandaza basaba leta gukora ibishoboka kugira haboneke urucanco rw'iyo ndwara andi makuru twabashikirije akomeye mbere n'inkuru twakoze kuri uno munsi ndibaza claude ntawo bideha n'umunezero ku banyororo n'umunezero ku banyororo abarenga ijana na cumi bo mu ibohero rikuru rya mpimba barekuwe by'agateganyo ku muhingamo w'uno wa gatanu mu gutanga uzisekeza ryo kurekura abanyororo bagirizwa ibyaha bito bito nk'uko byasabwe n'umukuru w'igihugu Silvestre Nyandwi umushikiriza amanza ah, mukuru wa Repubulika y'u Burundi asigura ko icyo gikogwa cyatevye gushyirwa mu ngiro kubera gitegerezwa kubahiriza uburenganzira nako ego n'uburenganzira bw'umwe wese ukabona ko rero ari igikorwa gikomeye hanyuma jean claude hari bubanza haravutswe eh, ibijyanye n'ifumbire aho abarimyi aho rivuga mu iryo tangazo bavuga ko ukuriha avance byabandanya gushika ku igendekerezo rya 11 nejo aho bukera mm. uku kwezi no kuvuga ku munsi wa gatandatu wejo nibaza ko abatarashobora kugenda kuri ayo avance boca bakwakwanya umunsi w'ejo yego umunsi w'ejo ukazohera barishe isaha zibiri n'iminota cumi n'itanu muri studio za Radio isanganiro nakubwiye kuri kumwe na omega nduwayo fadikanije na jean claude nzambimana radiyo isanganiro ku isaha zibiri n'iminota cumi n'itandatu munywanyi ku murongo munywanyi biboneka yuko agatelefone katamukundiye ariko claude dufise undi munywanyi amahoro amahoro amahoro amahoro tuganira nande uri hehe turavugana kugana imabayi indi mahoro haryoherereye hega kaba Aisha mperereye mu ntara ya Makamba nkaba nibereye imugeni. Imugeni. Mu kayogoro ka Butare. Eh. Eh duga kwijamba. Nukuri nagoma ndababwire. Mhm. Mm aho ubona umumura twishe w'akanyama mutama n'ihatari barakwiye kuraba ibyo nkako bopima bakaraba ko zigwaye eh? ubonaho ibiciro bimeze gute inkoko iramaze gushyika nko ku bihumbi mirongo itatu aha noneho yahora igihumbi mugabo igeze mu bihumbi icumi Mm. Eh, bigende gute none kugira ngo kumbure abantu bahuye kwicwa n'umwuma nk'uko bivuze barakwiye kuzipima bakaraba ko zoba zikomeye nk'ikomeye tukaba kuba tukayijya tugushimire yego murakoze aha ndiyo gushima ingene bafunguriye abanyororo imana ibahezagira nawe tugushimire eh, ni radio isanganiro ikiganiro ni giricushe ariko rero nibaza ko bitari bikwiye ko bigenda uko byasaba rero ababijejwe babyirukemwo n'ibyaba ibiharage byoboneka n'ingerekwa bazironke ariko batazironse naho umva guteka ibiharage gusa abana usanga bariko bavuga ngo batware isombe ngo babitahane muhira nk'abayigereye amashuri uzobona babitahanye eh. ibintu bitaryoshe cyane ababijejwe bari bakwiye ko bakaraba ko izo ngerekwa zoboneka uyu mugambi ujeje gufungurira abana ku ishure ni Liboire Bigirimana akora mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi yaratanze intumbero ahavuga avuga ati ah, biraboneka ko abaronse isoko yo kuzana ibigori eh, batashoboye gukurikiza amasezerano ati gutyo duca turabibura ariko ubu mu ntumbero nshasha bariko begera ikigwana gesa kugira ngo barabe ko boshobora kuronka inkozo z'ivyo biharage ariko hari n'ayandi makuru avuga ko ngo ngo kumbure bo bahora babikura hanze ngo none ngo hanze ngo kubera ngo babazibiriye ngo batabizana umuntu agiye akurikirana amakuru ngo twumva bivuga uko sinzi oya nibaza ko isiguro yabitumye ribuware yashoboye kuyitanga kandi niwajeje uwo muganga yego yego murakoze cyane ndibaza umuntu yorindira yihanganye eh, kugira ngo kumbure icyo kigo nicatanga inyishu Ah, turabe iyo bitera bike ego hama yandi makuru nayajyanye n'ibi bitungwa kubure mm. bitakibagwa mm-hmm. ababijejwe nko mu ntara iyo ngwara itarashika bari bakwiye kuraba ko niburi buri byosubira kubaga kuko ubukene bushobora kwiyongera kwiyongera kandi butari busanzwe bubuze kubera ibitungwa bitabagwa murakoze twebwe twaragize akababaro k'aho umukomiseri arongoye igipolisi kuri iyo ku ikambi yo mu mm-hmm. ni ukuvuga baciye bagira apfuye baca birara mu banyagihugu baca batushwaramwo ni ukuri turashyira ubwa mbere ko mbere novuga ndakengurukiye umukoroneri ari aho mu gisirikare yaciye adufasha kugira ngo abakure mu banyagihugu yego ku bijyanye no kwibuka urupfu rw'uwahoze arongoye Burundi petero nkuru nziza uh, ni umukuru w'igihugu ubona yuko avuga ati abarundi bakwiye kumenya demokarasi icyo ari cyo kandi bakayigendera yego mm. kumbure ayo makuru yandi fisito Fiston tumushimire mm. kumbure ariko kumbure ashobora kuba ariko aratwumviriza ku nyakiramajwi yiwe eh. washaka umubwire iki nashaka ndamubwire ko kumbure makuru yoheza akazu yashikiriza ku kiganiro cyo kuwa mbere aho iwanyu havugwa make aha uwundi munyuranye ku murongo mwiriwe yambu radiyo isanganiro mwiriwe mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza icyo kigongwe abo banyoro bagiriye ikigongwe boraba ntibarosore gukora ibyaha basubireyo urumva babagiriye neza cyane rwose ni nazo mpanuro ni nazo mpanuro bahawe hajya ku bibohero rikuru rya mpimba ati murabe mwitware neza runtu gishinga ntahe kugira ngo uko abantu bahoze bababona bihinduke ikindi ntacyo ni kumbura agateka ngira ntakiri ku murongo birumvikana yuko aga telefone katamukundiye reka tubanze tumira amate gatoya mu kanya turi bugaruka zo gukunda gushika gupfa Bawe ari ibintu nyine ugasanga ntibyari biteye yuko boza bamunyura ugasanga bundiyeyo leta ugasanga ihafite uburyo bwinshi bwose ugaca usanga na twebwe nk'imiryango aho bava mu miryango ugasanga nk'umuntu wawe avuye hino mu biga tuvuye hiyi gitega ugasanga apfuye nk'ingozi amatike urabona nk'ibitaro byabaye Uhuh. Eh, hajya ayo umuntu kugira apfungwe hari igihe aba yakoze amakosa ah, kubarekura eh. ni kimwe kubatezurira ni kimwe ariko kandi ubona bo kwitwara gute kugira ngo kumbure nabo nyine birinde kujya muri ubwo busho cyangwa mu mabohero eh, uburyo bwo kwitwara nyakubahwa mhm. mu ngorane kubera biyumvira ko forode yoba igikora jewe kabisa jewe barantera ikigogwe niba hewe kabisa forode ntigikora muri ibi bihe forode kuko urabona aba bantu bo muri komine kabarenga mu ntara ya kayanza kabisa mm. ibyo kaba bafatanywe birirwa barahoma ku twabo nibareke barye bike baryame kare nta forodi gikora muri iki gihugu ubu hari amatelefone abanyagihugu nabo n’igisho rya leta imbonerakure n'ijisho rya leta nibahebe nta forodi gikora buri kujya barahoma ku ariko we ku bwawe ga butoyi kugira ngo abo bantu babe nyine baguma basatira bagerageza kuraba ko kumbure ubwo rudandazwa ngo borohera bakabikora kandi abo nabo kandi mwarakoze kubitomora neza yuko kubyakira nta biteye yego mm. abo mu banki nkuru y'igihugu baramenyesheje ko kizira ko hari umuntu yo kwaka inoti ngo irashaje kabisa kuko ngo ngaho iwacu bamwe bamwe bazigaye mu gahunda benshi barakunda kumviriza iki kiganiro barumva yuko kubyakira nta mm. mbere wanashima barongeye ko bati umuntu ashobora kuba afise ikibazo Afisi inoti zishaje canke zatabutse ati ntagire ubwoba ari turi banki ya Republika izomuhindura imuhe nshasha mwarakoze nicyo tubakundira abanyakubahwa yego tubashimire eh hari mu nawe yafashe umutamakazi ku nguvu ubu niba mupime hariya ah, kwa Rojani barabe yuko yoba akomeye murakoze tuganira nande ahereye he Eric Vugizo mu ntara ya Makamba eh inde ari Makamba Vugizo Eric Eric ah Eric gira ucyo ushikirije nagomba kuvuga ku kibazo kiduhanze cy'amaresepasi mhm. urajya kuyirondera ntuyironka nka jewe nagiye kuyirondera mu kwezi kwa mbere gushyika n'ubu ntayo ndaronka nubwo ayatari mu makuru twavuze muri ino ndweri ino nayo nayajyaje ababijejwe baravuze yuko nk'aho makambi iwanyu hariho ibiro bijejwe gutanga izo resepase na za pasiporo n'izindi mpapuro z'inzira mwoba mwarituye ibyo biro murabura kandi mwahituye ngirimana joseph karusi munyabikere joseph ngaho ikarusi gira icyo ushyikirije agomba kuvuga ko uwo muntu bavuga yafashe umutamakazi ku ngubu yego ni ukuri barare abaje kumupimisha sinumva ko ivyo bintu mengo yoba bifise ifatiro iyo umuntu yemerewe ikintu aragihabwa mu gihe ashikanye amasezerano uri kuraraba kamera ubundi ukubona ihagaze ukaraba mu wundi yari imaze kuyitaba ukaraba kandi ayifise ugaca n'uburemereye igihugu cyacu gifise jewe ku kuvuga ko bagerageje kabisa wowe uvuga nubwo kumbure batatsinze nk'uko byasabwa kugira baronke ayo mahera yego yego yego yo tugira ujya mu kinyi w'inyuma uriya atate yego ah, ni deo rero ubona yuko avuga ati ah, kanota abakinnyi bari bemerewe mhm. ati n'imiburire nubwo batobaha yose kubera ko batashikanye amasezerano bari bayemeje ati tugiye gutsinda ati barabe babahe agashiro bute eh, kabaramira Ego ni icyumviro cyiza. Ndibuka yuko uburongo ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi yari yavuze ati hamwe mu mwotsinda mhm. twobaha imiliyoni zitanu zitanu mu umwe Ego ariko mu nkino zibiri zose bamaze gukina nta rukino na rumwe baragitsinda. Ego ariko nkuko bariko barabashikiriza abade bagira bati bupfuma bahana zibiri kubaravye ingumu zakoreshejwe. Hadesanganiro turabandanya n'ikiganiro girucushikirije umunywanyi ku murongo wa mwiriwe cyane tuganira nande pascal kasiya woduza akajwi eh, duza akajwi neza kugira ngo n’umunywanya ariko aratwumva araha ikinyinya kumve tugushimire kasiya yego aha ni umugambi bavuga ko bandanye yego igikorwa cyo gutezurira abanyororo bagirizwa ibyaha bito bito kigiye kubandanya no ku yandi mabohero abo banyoro bakezuriwe bafunguwe yego ibyo ni byiza ni kuri na twebwe biraturyohera kuko iyo turi ko turasengera aho dusengera abari mu busho butandukanye yego kugira ngo bababe ko bofungurwa eh. ariko hari ikindi kintu bigaruka kitatubabaza uh-huh. iyo bamaze gufungurwa sinzi ko ziriya mpanuro babatekerera kuko uh-huh. umengo ziba zisigaye hajya nyine bamaze gushyira hagati mu gihugu uh-huh. abashobora gukora ibintu ubona ko bitabereye ku muntu yoba yaragiye mu kigongo akarekurwa yego kumbure eh, joseph hari abo bishikira kumbure si bose hari n'abashobora kwifata neza ntibasubireyo nanjye ndiko ndahanura nk'abo bantu batagomba kuyifata neza yego niba hariho umuntu yafunguwe avuye igitega eh. yaransahuye urukomva amazi n'ukurumvega n'intubusi ndashobora kumubona niyo yarindiye yego araza n'uwundi arashika akora ibintu bikabereye araja kwiba Ego hanurira muri rusangi Joseph kumbure ntitwogaruka kuturero tumwe tumwe hanu bahanure muri rusangi. Ukubahanura ico nubahanura niki? Eh. igihe baba bafunguruwe barakoze ibyaha bakabona barababariwe yego birazira ko bagira ngo basubire kuza barasubira bungirizamo yego kuko n'imana ikishavura ikababara eh. yego ni gateka garutse eh gateka eh ni ukuri aboromzi twaraye duhatswe kubera iyo ndwara yateye ibitungwa yego iza gusanga ibitungwa byiyerereza ni ukuri ntitwosigaranye namba ibitungwa byacu byari kuba nka ya korona virusi yego ni ukuri umuntu yafashe ibyo tukororera mu mu mpongore ni ukuri umengo yari yabwiwe yahumetswe na yezu eh. amategeko arahari yego n'ibyo birababaje ariko nibaza ko ababigejwe bazofata ingingo zibereye yakoze ibintu birengeye n'umunyororo mbere nta kundi numva nubivuga yego amategeko twizere ko ababijejwe bazoshobora kumuha eh, igihano abereye hanyuma ku ibyo wari kuravuga by'inka eh, zigwara Eh, ariko urumva umuntu w'umutamagati w'imyaka mirongo umunani eh, kumbure birumvikana biteye isoni na kamaramaza ku bintu nka bene ibyo yego urumva yakoze ibikorwa bidasanzwe mbere nkajye uwo mpumanda abona ingene nomuha igihano icyo ari cyo oya ariko kumbure eh, ubutungane reka buzokore kandi icyaha kiguma ari icyaha hariho abantu bava mu gashobo bagasubira gukora andi mafuti kandi ngo ejo nzosubirayo ndi kurira umuceri wa gusa mm. abantu batiyumvira ibyo kandi ndazi barahari mugabo batiyumvira uko ahubwo ngira ntibatahura wewe nk'abo bavuyeyo ntubona yuko babasa n'abacitse ku icumu we ntubona ko bavuye muri bamwe basha ahubwo nagomba bisubire ko ari we wese na jewe ndimwo mm. kuko umaze kuva mu gasho ukava mu gasho abandi bahiye ugatomura imana ikagwa ugataha mm. nibaze ko umenye ukuntu uzose ugendana n'abantu kubera uno munsi waje uvuga ngo ndatashe reka uko uno munsi warukira mu kugwegera ukagutwara hari igisubizo kiragikwa ikindi nacyo mhm. impuzenya ubwo urucanco bavuga guido nka zigwaye ijya ngwara mhm. nibarabe kweri barabe inyambogo boneka nyine barurondere bazicanje hama zishoke iziribwa nyine ziribwa mhm. canke barabe nonugira iyo ngwara irahari muga gusa ntiri hose je nkamo gace mperereyemo iyo ngwara ntayihari erega indwara erega inka gupfa zahora zipfa mm. gusa nuko benshi ushatse baca bavuga ngo ngo niya ndwara yishe niya izo ko zikunda kugika imbuto zigahwera ariko ngaho nyene murafise abaganga b'ibitungwa ngaho hafi muce mubegera babafashe mm. kubaho umuco turashobora kuba tubafise mugana bagaca batinya kubera biragoye eh. none nk'ubu birazingana nyene n'umuntu izogika ibuto gaheka mu mugi gahwera bazoce bimbi Ah, ndibaza yuko n'icyo abaganga nyine nk'uko twabivuze babibereyeho kugira ngo kumbure batange umuco kucishe iyo nka maze mm. byorohe yuko abanyagihugu badahomba nabo nyine ku rugero rwose yego ntibarabe ahubwo mm. nyine bapime nyine barabe yuko iyo nka igwaye kubera nk'ibimenyetso by'indwara barabitubwiye twarabyumvise mm. ukuntu ifatwa n'ukuntu igwara nk'umuntu nk'uwo magisa ariko arayivura atararaba yuko ayivura umuyaya ibigwaye n'iyo ndwara zaratandukanya kuko igiye ipfa yiswe n'umuyaya bagaca bayiturira urumva ko umwene gihugu abahomvye keshi munengo two gushimira yego murakoze ndibaza kamo mwateye n’icyo mwashikirije byatahuritse yego murakoze mugira ibihe byiza ngahi karose Na amakuru y'ibiciyo vya korota. Yego. Ibifungurwa vya nkeneko. mugabo nivyo kuko ubu ni mukera kinga ntivyoreka gukoroka. Aho iwanyu bimeze gute byakorotse canke bikatega byakorotse kuko eh. ikiro kiriya ngaha mu mabutike kiri ku gihumbi n'amagana eh. cyahora kuri aha gamerita cyahora kuri bibiri n'atanu eh. ariko ubu kigeze ku gihumbi n'amajana mwiyumva gute kuba ibiciro byakorotse ni ukuri n'umunezero ntiworaba turanezerewe kandi twizeye ko mu minsi bigiye gukoroka gusumba ngaha mm. yego iyindi nkuru nayo aba bantu batora kawa ku maritini bakaca bata barabiba mm. ni ukuri barabiba batunganije kuko burya akawa karagoye gusatira nta kuntu utora ikawa ahabona yuko bidakunze ko tubandanya tuganira none munywanyi wa radio isanganiro ariko duhe akaryo babiri ba nyuma cyangwa umwe kugira ngo kumbure tujye turangiza kino kiganiro kugira ngo igihe cy'isaha zitatu muce mukurikira amakuru mu kirundi mwiriwe mwiriwe tuganira n'andi muvugana na nduwayo natwo muri komine gasoro nduwayo ngaho mu gasoro gira ucishikirije hari abarekuwe ndazi batagira ibyangombwa bariyo ibyangombwa ibyahe dufate ziriya nomero zabo usanga barazitaye eh. ni benshi je nabonye ni benshi vrema bariyo kubera hariho benshi baba bararekuwe mugabo ndazi yuko kubera batagira ibyangombwa nta mpapuro bafise ariko baba banditswe mu gitabo baba banditswe mu gitabo mugabo urumva barashaka kugusimba kubera wowe urazi baguha inomero uziya nomero nizo batanga mm. uti rero babarabire nabo nyene eh, eh, babarabire babarabire kweri babakureyo kweri ndazi yuko buje ndazi bariyo vraiment ni beshi tugushimire cyane ndo ikindi nacyo nagomba kongera mm-hmm. abo bantu dufate iryo barabara ryari gutanga uno munsi radiyo isanganiro isaha z'ibintu mirongo mirongo itanu n'umunani aha niho ikiganiro giricucikirije giciye kirangira dushimire mwese mwakuye bigakunda ko mugira icyo mushikirije ku makuru twabashikirije muri ino namwe mwagerageje bikanka mwihangane e, kumbure mu ndwi ikurikira cyangwa mu kindi kiganiro nk'iki muzoronka akaryo kino kiganiro rero mwagishikirijwe na radiyo isanganiro mugiteguriwe na omerinde wayo ndi kumwe na jean claude nzambimana mm, mu buhinga bw'ibyuma yari neri kwihangana ntimugiraho muba mwubaho ngira ushikirije ngira icyo ibyo nabyo ni ibiki ego ngira ushikirije ku makuru